muhtaram sohibi xonadon qorakalarimiz ahli baytlar avvalo azizlar bugun mana bu xonadonda to'planishligimizni asli sababi mahsim akamiz marhum rahmatulloh alayh alloh rahmatiga olgan bo'lsin vorislari merosxo'rlari orqasidan qolgan amal daftarini bardavom qilib borguvchi qori o'g'illar zurriyotlar nevara chavaralar <coughs> marhum dadamizni ruhlarini shod qilmoq uchun sadaqa qilib ehson qilib aqorib birodar aka uka katta otalar otamizni taniganlarni chaqirsak degan niyatda bugun ushbu ehsonni tashkil qilibdilar albatta bu shariat nuqtai nazaridan to'g'ri bo'lgan amallar azizlar chunki oisha onamiz rivoyat qiladilarki rajulun li rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna ummi uftilitat nafsuha fa uraha in takallamat tasaddaqat allaha ajr in tasaddaqtu anha qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam naam oysha onamiz aytadilarki bir kishi kelib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan so'radilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni onam qo'qqisdan olamdan o'tib qoldilar hatto vasiyat ham qilolmadilar agar o'ylaymanki onam gapirganlarida sadaqa qilishligini buyurgan bo'lardilar endi o'tib ketgan onam uchun man sadaqa qilsam bo'ladimi dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam albatta bo'ladi dedilar ikkinchi bir rivoyatda aytadilarki sadi ibn uboda degan sahoba ibn abbos rivoyat qiladi ushbu hadisni sad ibn ubodaning onasi o'zi yo'qligida olamdan o'tib qoldilar shunda sad ibn uboda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga kelib ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam man yo'qligim mahalda g'oyib bo'lib turganimda onam olamdan o'tib qolibdilar mana shu onam uchun sadaqa qilsam bo'ladimi savob boradimi dedilar rasulimiz alayhissalotu vassalam albatta sadaqa qilsang yaxshilik qilsang onangga savobi borib turadi dedi shunda sad ibn uboda ushidika ya rasululloh sizni guvoh qilib aytamanki eng sermeva bo'lgan bog'imni onam yo'lida ehson qildim dedi shu bog'dan musulmonlar yeb manfaatlansin dedilar bunga o'xshagan hadislarni qator qator keltirish mumkin bunga o'xshagan dalillarni qator qator olib kelish mumkin demak o'tganlari uchun farzandlarni sadaqot qilmoqligi ehson qilmoqligi shariat tomonidan joiz bo'lgan ishdir bu qilingan ehson tiriklar yeyishligi bilan rohatlanadiyu lekin bunga berilajak savobdan o'tgan marhumlar rohatlanadi xususan azizlar hozirgi kunda bizlarda har bir narsani asta sekin o'rgatib borishlik esdan chiqqanlarda eslatib qo'yishlik holatlari davom etib turmoqda xususan azizlar man bu yerda turgan yoshi ulug' ustozlardan qordadalardan azizlarimizdan uzr so'rayman bu aytayotgan masalamiz yoshlarga balkim bu yerda yo'q bo'lganlarga hamdir balkim bu yerda hammamiz shundaydirmiz lekin hatto musibatxonada o'tirishlik odoblaridan ham chiqib qolibmiz musibatxonaga kelganda musibat zada bo'lib turgan boshiga musibat tushib turgan azizimizga ta'ziya izhor qilishlik uchun kelganimizni unutmaslik kerak payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki man azza musaban falahu mithlu ajrihi dedilar kim bir musibat yetib turgan odamga otasidan onasidan ayrilib musibatlanib turgan odamga borib ta'ziya izhor qilsa tasalli bersa alloh taolo o'sha ta'ziya izhor qilgan odamga musibat yetgan odamga qancha savob berayotgan bo'lsa shuncha ta'ziya izhor qilganga ham beradi dedilar mana shuni hujjat keltirib bizni ulamolar hanafiy ulamolari albatta musibatxonaga borib ta'ziya izhor qilishlik lozim ekanligini balki bu savob ekanligini uqtirib kelganlar lekin borishlikdan asosiy maqsad ham ta'ziya izhor bermoqlikdir ya'ni tasalli berishlikdir sabrga chaqirmoqlikdir <coughs> jafar roziyallohu anhuni o'g'illari aytadilar jafar roziyallohu anhu bu hazrati ali roziyallohu anhuning ukalari payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning jiyanlari bo'ladi jafar sodiq roziyallohu anhu olamdan o'tganlarida deydilar o'g'illari otam olamdan o'tganda rasulimiz alayhissalotu vassalam isnau li ahli jafarin taaman innahu fa innahu qad jaahum ma yashghuluhum deganlar ya'ni ja'farning oilasi uchun taom qilib berib holidan xabar olib ularga taom berib turinglar chunki ular hozir o'zlari bilan mashg'ul bo'lib qoladigan xabarni eshitib qoldilar dedi ja'far roziyallohu anhu o'zlari boshqa joyda shahid bo'lgan edilar shuning uchun uydagilari musibat egasi bo'lganligi uchun birdaniga boshlariga bu kulfat tushib o'zlari bilan o'zlari ovora bo'lib hatto taom yeyishlikdan ham benasib bo'lib qolmaslik uchun ularni xonadoniga taom berib turishlikni targ'ib qilganlar bu yaxshi odat bizlarda o'lim bo'lgan xonadonga qo'ni qo'shnini taom chiqarishligi ila isbotlanib kelgan azizlar haqiqatda ham rasulimiz alayhissalotu vassalam o'zlari ham ta'zi izhor qilardilar ayni mana shu jafar roziyallohu anhu olamdan o'tgan kunida rasulimiz alayhissalotu vassalam Ja'farning xonadoniga bordilar radhiyallohu anhu. Kirsalar hali zamon ketgan sahobalar safarga ketgan sahobalarni qaytishligiga umid qilinib turgan shu kezlarda kelib qoladi degan xabarda edi. Uyga kirsalar Ja'far radhiyallohu anhu ning ayollari, jufti halollari xonadonni shipirib, tozalab, o'zlariga aro berib, erini kutib turgan ekanlar. kichkinagina qizchalar rasulimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga yugurib kelib otalarini kutayotganini hali zamon jafar roziyallohu anhu kelib qolishlik xabarini aytganlarida rasulimiz alayhissalotu vassalamning muborak ko'zlaridan yosh chiqdi yig'ladilar o'tirib aytdilarki kelinni chaqirib haligi ahliyasiga jafar roziyallohu anhu kelmaydilar dedilar man tush ko'ribman dedilar tushimda jafar uchib yuribdi ekan ikki qanoti bor ekan qanotini uchi esa qon bo'lib qolgan ekan u shahid bo'ldi dedilar mana bu rasulimiz alayhissalotu vassalamni musibat xonasiga borib ta'ziya izhor qilishlari tasalli berishlari haqqiga duo qilishlari bu siz bilan bizga katta bir dars o'rnakdir azizlar azza yuazzu ta'ziyatan so'zidan olingan bo'lib aza degani ta'ziya degani tasalli bermoqlik degan ba'zan o'lim xonadonlarga musibat xonalarga kirganimizda latifalar aytib o'tirgan bir birlari bilan hazillashib o'tirgan azizlarimizni ko'rib vujudimiz qaltirab ketyapti ey akajon ey birodar axir bilasizmi bu xonadonda dunyodagi hech ham topilinmas ne'mat ota ne'matidan ona ne'matidan befarq bebahra bo'lib qolgan holatda siz latifa aytib hazillashib kulishib o'tirasizmi nega keldingiz ta'ziya izhor qilgani keldingiz ko'zingizga yosh olib musibat egasini chaqirib og'ir musibatiga tasalli bersangiz musibat egasiga berilajak savobdan alloh sizga ham nasib qiladi holbuki qarang rasulimiz alayhissalotu vassalam bir ajib hadisni aytib qiyomatga qadar musibat egalariga toza izhor qilib ketgan ekanlar shunday degan ekanlarki liyaizzu lil masoib min al muslimin musulmonlardan musibat egalariga men ta'ziyam bo'lsin ularga al musibatu bi mening o'limim meni musibatim dedilar ya'ni kimning boshiga musibat tushsa meni olamdan o'tganimni meni ketishlik musibatimni eslasin o'sha ularga ta'ziya bo'ladi tasalli bo'ladi dedi dunyoda eng og'ir musibat otamdan ayrilish onamdan ayrilish boshqa yaqinlarimdan ayrilish deb o'zini o'zi koyib dod deb o'tirgan odamga rasulimizni ushbu hadislarni aytmoqlik kerak ekan azizim rasulimiz alayhissalotu vassalam mening o'limim mendan keyingi yillarda musibatiga ta'ziya bo'lsin deganlar sarvara koinotni ta'ziyasini qabul qiling u zotni olamdan o'tganini eslasangiz sizi musibatingiz yengil bo'ladi axir dunyodagi shunday ulug' zot o'tdilar haqiqatda bu musibat edi rasulimiz alayhissalotu vassalam olamdan o'tgan kechani sahobalar rivoyat qilib aytadilar ko'rganlarini bildiradilar jumladan abu bakr siddiq ham hazrati umar ham rivoyat qiladilar rasulimiz alayhissalotu vassalam olamdan o'tgan kuni abu bakr siddiq ham hazrati umar ham tashqariga birrov chiqib ketgan holatlarida bo'lib qoldi mana shu holatda ularga xabar keldi hazrati umardek o'zini ushlagan salobatlik nihoyat darajada chidamlik bo'lgan zot ham o'zini yo'qotib qo'ydi qo'liga qilichini olib dod deb chiqdi agar kim yana rasulullohni olamdan o'tdi desa chopaman deb yig'ladilar rasululloh o'tmaydilar bekorchi gap dedilar o'zini tutolmasdan o'sha tomonga qarab yugurdilar borganlarida abu bakr siddiq ham kelsalar hazrati umar ham o'zini yo'qotgan dotibon qilib o'tirgan edi ularni oldidan abu bakr siddiq indamasdan uni gaplariga quloq solib o'tib ketdilar shundoq kirsalar qizlari oyisha onamizning hujralarida rasulimiz alayhissalotu vassalam haqiqatda olamdan o'tgan holatida ekan abu bakr kirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlariga termilib yig'lab yuborar ekan tirikligiz ham go'zal edi shu holatda turishligiz ham go'zalligini qarang yo rasululloh dedilar yuzlariga yuzlarini qo'ydilar o'pdilar so'ng qarab turib aytdilarki shunday ajib bir inson shunday bir ulug' zotga olloh ikki marta jon jon berish achchig'ini bermaydi dedilar ya'ni hazrati umar yana qaytadilar degan gaplarga raddiya qildilarki bir marta jon bergandan keyin yana qaytib bermaydilar dedi <coughs> so'ng qaytib chiqdilarda hazrati umarga va sahobalarga qarab rasulimiz sollallohu alayhi vasallam olamdan o'tdilar sabr qilinglar deb ularga ta'ziya izhor qildilar boshiga musibat tushgan azizlarimiz bu xonadonda ham ulug' musibat bo'lgan bir necha yil obid bo'lgan bir necha yil allohga ibodat qilgan o'zidan qur'on homilil qur'onlarni qoldirgan ulug' bir insondan ayrilgan farzandlariga biz rasulimizning olamdan o'tishlarini ta'ziya qilib izhor qilyapmiz azizlarimiz ushbu musibatni ko'zlari oldiga keltirsalar bu musibatlari yengillashadi azizlar har bir insonni boshida o'lim bor o'limni eslab turmoqlik undan o'rnak olmoqlik kerak shu o'rinda qabristonlarga ham borib ziyorat qilib turish kerak abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar abu bakr siddiq ham ushbu hadisni o'zga bir holatda rivoyat qilganlar aytadilarki biz rasulimiz alayhi salotu vassalamni yig'lab turgan holatlarda ko'rdik deydilar boshqa bir hadislarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni yig'latdilar deb aytganlar o'zlari ham yig'ladilar va yig'latdilar deydi buning sababi rasulimiz alayhissalotu vassalam uzoq yillar onasini qabrini ziyorat qilmoqlikka ijozat so'rayman deb yurgan ekanlar islomda avvalida hali odamlar islomni yaxshi tushunmagan tavhid mustahkam bo'lmagan qabrlarga sig'inishlar bo'lganligi uchun rasulimiz alayhissalotu vassalam qabristonlarga borishlikni taqiqlab turgan edilar ammo qarangki o'zlarining qalblarida ishtiyoq bor edi ekanlar onalarini qabrlarini ziyorat qilmoqlikka yig'layotgan sababini so'raganlarida shunday dedilarki men anchadan beri onamni qabrini ziyorat qilishlikka ollohdan ruxsat so'rayman deb yurgan edim olloh menga ruxsat berdi men onamni qabrini ziyorat qildim deb yig'ladilar fazurul qubur dedilar qabrni ziyorat qilib turinglar sizlar ham dedilar sizlarga o'limni eslatadi oxiratni eslatadi dedilar rasulimiz alayhissalotu vesselam biz uchun ijozat olib berdilar qabristonni ziyorat qilishlikka bu ijozatni ollohni o'zi berdi va ziyorat kılgenlikler uchun yig'ladilar lekin shunday ijozat olinib berilgan da ba'zan oxirgi marta qachon qabristonga borganimizni ham eslay olmaymiz onamiz o'tgan bo'lsa otamiz o'tgan bo'lsa qachon mahallamizdan bir tobutni ko'tarib borgandagina qabr boshiga boramiz ekan aslida ularni ziyorat qilishlikka ijozat bo'lar ekan bormoqligimiz salomlarimizni yo'llamoqligimiz haqlariga duoda bo'lmoqligimiz kerak azizlar bu islomning odobidir albatta biz musulmonlar o'tganlarni faqat yaxshilik ila eslashlikka bularni haqqiga yaxshi duolar qilishlikka odat qilganmiz biz bugun eslayotgan marhum maqsim dadamizni faqat yaxshiligidan boshqa narsasini ham topib bo'lmaydigan holatda eslanyapti hayotlari juda ibodatda taqvoda o'tganliklari albatta bu eslashlikka loyiq bo'lganligidir azizlar shuning uchun ham har bir musulmon shunday hayot kechirmoqligi lozim lekin shuning bilan birga azizlar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam istaiddu tayyorlanib qo'yinglar o'limga tayyorlanib qo'yinglar o'lim kelmasdan turib degan gaplarini hamisha yoshu qari eslab turmoqlik kerak bu yerda turgan azizlarimiz barchalari zokir o'limni ham allohni ham eslaydiganlar biz majlisni maqoli bo'lganligi uchun ushbu mavzuda suhbat qilyapmiz yana bir karra men bu xonadon ahillariga bu qorakalarga ahliyalarga kelinlarga nabira chevaralarga tasalli beraman bu yerda o'tirgan hammalarimiz nomidan ta'ziya izhor qilaman azizlar sabrda bo'linglar sabr o'laroq ulug' bir maqomlar topilarkan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bir hadisni aytadilarki agar bir inson eng og'ir musibatlardan bittasi bo'lgan farzand musibatiga uchrasa farzandi olamdan o'tsa azroil alayhissalom malakul mavut o'sha farzandini jonini ruhini qabz qilib olloh huzuriga chiqqanda olloh so'rar ekanki nima qilding aytar ekanki azroil seni bandagini ko'zini qorachig'ini qurratayn ko'zini qorasini qalbini mevasini olib chiqdim deydi ekan shunda olloh ko'zini qorachig'idan ayrilgan qalbini mevasidan ayrilgan bandam nima dedi deganda aytar ekanki inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi hammamiz ollohnikimiz hammamiz ollohga boramiz deb sabr qildi desa olloh aytar ekanki mana shu bandam uchun jannatda bir qasr bino qiling va buni hamd qasri deb atang shu musibatiga sabr qilganligi uchun shu qasrda bo'lsinlar deydik og'ir musibat yaqindan ayrilish lekin mana shunga sabr qilishlik ham ulkan matonatdir biz xonadon ahlini sabrga chaqiramiz ta'ziya izhor qilib qolamizki yuqorida aytilgan hadisga muvofiq shu yerda ta'ziyaga kelgan har birimizni tasalliga kelgan har birimizni o'sha savobdan bahramand qilsin bugun otalari uchun qilingan ushbu ehson o'tganlari uchun qilingan bu ehsonni savobi marhumlarga alloh yetkazishligini muvofiq aylagan bo'lsin amin ya robbil alamin allohim avvalo mana shu joyda turgan ulug'larimiz duogo'ylarimiz kattalarimiz o'tiribdilar bularni endi bizga uzoq yil duogo'y qilib qo'ygin yo rabbiy al barakatu maal akabirikum baraka sizlarni kattalaringlar bilan dedilar kattalarimiz ketsa baraka ketadi barakamizni bizdan judo qilmagin duoga qo'l ochib turgan soqollari o'zingni nuri bilan oqargan bu azizlarimizni bizga salomat qilgin shuningdek o'tganlarni barchalarni rahmatingga olgin bu xonadondan o'tgan mahsum buvamizni va barcha barchalarning qabrlarini munavvar qilgin farzandlari qilgan sadaqoti ehsonlari ila ularni savobini ziyoda qilgin va sallallohu taala ala xayr xalqi muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika allohu akbar